Svjedočim da nema istinskog božanstva koji zaslužuje da bude obožan osim Allah subhanahu wa ta'ala i svjedočim da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik, koga je on subhanahu wa ta'ala poslao sa istinskom vjerom, da izdigne iznad svih ostalih vjera, pa makar to bilo krivo mušricima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u proučenim ajetima u prevodu glase, ovi koji vjerujete bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao njemu pokorni i predani muslimani. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite samo istinu. On će vam vaša dijela ispravnim učiniti i grijehe oprostiti. A onaj ko se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala i njegov poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, taj će postići pravi uspjeh. A zatim, najbolji govor je Allahov govor. Najbolja uputa uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Najgore stvari po din su novotarije stvari ne utemeljene na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od njih. Draga braćo, u današnjem vremenu, kada vidimo kako neki kažu razna razmimoilaženja, koja su, kažu, dozvoljena, I tamo gdje se kaže ulema razilazi, nama je dozirano da se i mi stalno razilazimo i onda se ljudi stalno razilaze i drže toga, osim jasnih ajeta i uputa od Allaha subhanahu wa ta'ala i tako tim stalnim razilaženjima daju povoda novotarima i onima koji hoće da u ovu vjeru unesu ono što nije od nje, što se po hadisu poslanika sallallahu alaihi ve sellem odbija svakako, onda hoće da im dadnu malo povoda pa da oni kažu evo i nama je dozvoljeno da se razilazimo pošto se svi mogu razilaziti, sad se i mi razilazimo. Pa ovo razilaženje obično neka se desi da ljude odvoji na uzubillahi ta'ala potpuno od vjeri, nekada ljude odvoji u zabludu, nekada ljude odvoji od jasnih propisa Kur'ana i sunneta i na kraju opet kažu mi se razilazimo kao što je to u našoj, kaže, lijepoj vjeri, dozvoljeno? Da li je dozvoljeno razilaženje u kome se jasno laže na Allaha subhanahu wa ta'ala, da nas Allah sačuva od toga? Da li je dozvoljeno razilaženje u kome se unose javne novatarije u vjerovanje, koga u vjerovanju nema? Da li je razilaženje to da ljudi postupaju namjerno suprotno sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da i to ubrajaju u razilaženje koje je dozvoljeno? Šta hoćemo da kažemo sa tim? Da se u ovoj zemlji toga namnožilo mnogo, a i u čitavom svijetu ti razilaženja i razilaženja i vidjet ćemo često da i dan danas ljudi govore da ne treba biti i pretjerivati, da budeš oštar i da budeš grub, da budeš na jednom samo stavu, nego treba dati prostora da ta razilaženja nađu mjesta i da se muslimani polako između se kao dogovaraju. Međutim, kad zavirimo u samu bit onoga što rade danas oni koji se zovu kao muslimanima, vidjet ćemo da tu ima svašta. U muslimane su ubrajali proklete šije, koji su danas javno izrazili svoje neprijateljstvo prema islamu i onu tukju koju su nekad sakrivali, danas je ne kriju, nego svoje neprijateljstvo su javno iskalili, postali su otvoreni neprijatelji islama i muslimana, postali su saveznici nevjernika u borbi protiv islama i muslimana, dok su neki govorili da je to jedna vrsta razilaženja kojima oni su naša braća i oni treba da budu nama bliski i treba malo uložiti truda i sabura da se mi sa njima pomirimo. Jedan samo od učenjaka kaže, kojeg oni jako uvažavaju da ne spominjemo ime, kaže ja sam potrošio 40 godina svoga života u pomirenju između sunija i šija. I kare na kraju sam shvatio da od toga nema ništa i žao mi je što sam to vrijeme potrošio džava i pogriješio sam. 40 godina pokušavao, a učenjaci su i na početku prije ti 40 godina, a i nakon ti 40 godina govorili da su oni neprijatelji islama. I njemu je trebalo 40 godina da shvati da su oni zaista neprijatelji islama. Drugi isto tako trošio vrijeme na drugim mjestima, da kažu isto tako, sufije su malo ljudi koji su malo nagijeli, pa je dozvoljeno da i njih pozivam, oni su naša braća, neka i tu i mi ćemo se sa njima naći, isto tako kad bi potrošio 10 puta po 40 godina, ne bi ubijedio da treba da slijede sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam i Allah najbolje zna, znači kad bi potrošio sve te godine, ne bi ga ubijedio da je šarijat koji je objavljen Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam obavezujući za sve one koji imaju šehadet pri sebi. Znači, ove ljude ne interesuje to. Njega interesuje ono na što ga je šeitan la'natullahi alaih naveo i one rade radnje koje nisu propisane u vjerovanju. I vidjet ćete da grade objekte, da rade radnje koje nemaju spomena u islamu, a kamo da imaju propisa i ljudi to danas odobravaju i nazivaju razilaženjem koje ima mjesta u islamu. A mi ćemo vidjeti, braćo, šta znači, zašto ovo govorimo, samo da vidimo šta znači izvorni šarijat koji je objavljen Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. I šta su u stvari ciljevi tog šarijata? Zašto ljudi ne vole danas šarijat na zemlji? Zašto se ovi stalno razilaže u okviru šarijata? Kad mu ponudi neko demokratsko pravo, nevjerničko pravo, šta kažu ovi koji nisu spremni za šarijat? Oni koji se stalno razilaze u šarijatu, kad mu ponudi demokratsko pravo, šta kaže? Obaveza stanovnika zemlje u kojoj živi vlada demokratija, muslimana je da slijede taj zakon koji vlada u toj zemlji. Bez razilaženja. Evo i ovdje to kažu. Nama kažu, vama je obaveza da poštujete ustav i zakon Bosne i Hercegovine. Bez razilaženja i kompromisa. Što si ti muslima, što živiš za islam, što živiš za Kur'an, što ti Allah uzvišeni dao jasnu objavu. Kaže uzvišeni sred billah, Inda hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira. Zaista ovaj Kur'an, ovaj Kur'an koji je objavljen Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem vodi jedinom ispravnom putu. Nema više sistema ni ustava osim Kur'ana koji je objavljen poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Zaista ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu i donosi radosnu vijest kome? Samo onima koji budu vjerovali i koji budu radili dobra djela da njih čeka velika nagrada. Ovo je obećanje od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah svoje obećanje neće prekršiti, nikad niti je prekršio. E sad se ovdje iskazuje vjerovanje. Je li dozvoljeno razilaženje na temelju Kur'ana? Da ono što ti Allah dao od jasne objave, da se ljudi razilazi. Ali kad dođe, ne uzubillah je tada, šetanski neki zakon, onda kaže nema tu i kada ima samo da ga poštuješ, da ga cijeniš, jer ti kaže živiš u toj državi. Isto tako vidjet ćemo na, čitavom, na čitavoj zemaljskoj kugli šta je glavni problem da hoće da muslimane prisile da slijede nevjerničke zakone. A oni koji nose iman u svojim prsima ne mogu nikako da se pomire sa tim da išta od tog zakona priznaju zato što je to paganski zakon, nevjernički zakon, zakon koji je pun obespravljivanja naročito muslimana i borbe protiv islama i muslimana, isto tako zakon u ovoj zemlji. Zakon u kome se islamsko pravo tretira kao terorističko pravo. Zakon u kome se borba na Allahovom putu koja je legitimna protiv nevjernika do sudnjega dana proglasi da je to krivično dijelo koje zahtjeva kazno 10 godina zatvora. Isto tako i badet koji je usmjeren samo Allahu subhanahu wa ta'ala se tretira kao krivično dijelo svaka vrsta ibadeta. Pa čak i javno okupljanje u kome se uzdiže Allahova riječ, gradnja Allahovih kuća, uzdizanje šarijata poslanika sallallahu alaihi wasallam, sve je to u ovom zakonu krivično djelo, koje zahtijeva istraživanje, a mnoga od tih dijela kada treba dati visoke zatvorske kazne. Volimo Allaha subhanahu wa ta'ala da njih kazni i da taj zakon njima sruči na glavu i da im sa njim kišme njihove slomi. Mi se odričemo javno pred Allahom subhanahu wa ta'ala svi ti zakona a naročito zakona ovoga u kojem smo mi proglašeni čime, kao i svi ostali muslimani, to jeste oni koji žele uzdići Allahov zakon na zemlji, proglašeni teroristima, onima koji, kako oni kažu, zastrašivaju ostale muslimane. Allah subhanahu wa ta'ala je nama dao uputu i dao nam po uzoru na poslanika sallallahu alaihi wa sallam da pozivamo ljude u vjeru. Kako smo sad proučili kako uzvišeni kaže se od Bila Ja juhan nabiju inna arsalnake nake wa mubeširen wa nadira wa da'iyan ila Allahi iznihi wa sirajan munira O vjerovjesniče, mi smo tebe poslali da doneseš radosne vijesti ljudima i da opominješ ljude javno. I oni to nazivaju, na'udu billahi ta'ala, terorizmom. Danas što mi slijedimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pozivamo ovaj narod isto tako hoće da to prevedu u terorizam. I onda te poziva da ti poštuješ taj zakon kojeg se mi javno inshallah odrećemo do svoje smrti, a i generacijama koje ostaju iza da se odreknu sve dok su živi da to prenose dalje zato što je to nama obaveza. Šta ovdje dalje hoćemo da kažemo? Na ukazao se na ove sve propuste i na ova razilaženja, to jeste naklanjanja tim nevjerničkim zakonima, hoćemo da kažemo šta je u stvari cilj šerijata. Zašto je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ljudima šerijat? Šta je njegov glavni cilj? Da ovi jadnici koji se bore protiv šerijata znaju ovo. U najmanju ruku bi ili bi šutili ili bi bili povučeni da ne rade javno protiv islama i muslimana. Glavni cilj, braće šarijata, prvi cilj jeste zaštita vjeri. Allah subhanahu wa ta'ala objavio šarija da zaštiti vjeru na zemlji. Jer evo pogledajte sad ovdje, zašto ovi ljudi napadaju šarijat? Kogod napada šarijat i javno se bori protiv njega, on nema vjere pri sebi. I njemu šarijat ne treba. Kome treba šarijat? Treba onome koji ima vjeru. Jer je šarijat izvor islama. Znači osnovni i glavni izvor jeste da bi ti vjeru Allaha subhanahu wa ta'ala ispravno moraš imati šarijat. A on izvire iz Korana i sunneta. I da bi to ljudi shvatili da bi vjera ostala zaštićena na zemlji, Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje milosti spustio ljudima šarijat da ga slijede na zemlji, da ga dosljedno provode da bi im tako bila vjera zaštićena. E ovi koji nemaju vjere, oni kažu nama šarijat ne treba zato što nema ni vjerovanja pri sebi. Ali onaj ko ima vjeru, on hoće da njemu, njegov šarijat, tu vjeru zaštiti i braćo na zemlji. I danas ne bi mogao, zašto oni mrze šarijat? Zato što bi u šarijatu danas, kad oni kažu vjera Muhameda sallallahu alaihi wasallam je teroristička, njemu bi šarijat fino odrubio glavu i nikad to više progovorio ne bi. Kad kaže vi koji se borite da uzdignete šarijat, i borite se na Allahovom putu, vi ste teroristi. Onda mi fino legitimno imamo pravo da mu skinemo glavu i ni on ne bi nikad više progovorio. A ne zaboravite, znaju oni ovo. Jer onaj koji se bori protiv islama javno, da ne pričam onaj koji je ušao u islam, pa napusti islam kao murte, njega treba ubiti, a da ne pričaš onoga koji nikad nije ni bio musliman i koji se bori protiv islama javno. I nema šarijata pri sebi, ima tagutske lopove, lopovske zakone i oni su se digli javno da se bore protiv šarijata, a u stvarnoj suštini oni o šarijatu ne znaju ni jednog jedinog slova. Allah subhanahu wa ta'ala je objavio šarijat koji je pun pravde, pun je reda, pun je prava kojima, koja ljudima trebaju danas, braću. Da oni znaju sljedeće ciljeve šarijata. Nikad ne bi izašli na izbore da glasaju za ove vlasti. Jer je šerijat isto tako od ciljeva šerijata je došao da zaštiti život čovjeka na zemlji. Zato je došao šerijat. Došao je šerijat da mu zaštiti njegov metak. Došao je šerijat da mu zaštiti njegovu čast i njegovo potomstvo. Pogledajte, braćo, kad se sjetimo primjera oni koji žele da zaštite i da sačuvaju svoje vjerovanje danas na zemlji, braćo. Oni koji hoće da šerijat štiti njihovu vjeru kad su braća uspostavili u Afganistanu džihad, kad su uspostavili islamsku državu i kad su izvukli stavlja da zaštite i odbrane vjeru na tim prostorima, oni su normalno gledali jer je šarija došao da zaštiti i časti živote ljudi. Nisu braća su se iz Kabula u ta doba povukli namjerno da bi ostali zaštićeni životi ljudi. Povukli su se u planine, tamo i u brda, u kamenje, da bi dočekali neprijatelja, da se bori protiv njega, da bi život muslimana u ostalim dijelovima bio zaštićen. Nije ovdje želja kako oni kažu, kaže kakvi su to muslimani koji ubijaju djecu. Nikad muslimani djecu nisu ubijali. Nikad oni koji slijede šarijat poslanika sallallahu alaihi wa sallam nisu ubijali djecu nego je šarija došao da zaštiti život. I oni koji se bore da uzdignu Allahov riječ, oni štite živote ljudi i vraća na zemlji. Koga imaju pravo ubiti? One koje Allah subhanahu wa ta'ala propisao da se ubijaju. Kako kaže uzvišenje stradbila, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ I borite se vi svi protiv mušrika onako kako se oni bore protiv vas. Nek znate Allah je na strani onih koji se njega uzvišenog boji. Znači, borite se protiv mušika, protiv onih koji se protiv vas bori. A čak i život mušika u islamskoj državi koji se ne bori protiv nas je zaštićen. A da ne pričamo, znači dalje, nego kad je on pod i zaštitom islamske države, njegov život je zaštićen zato što se ne bori protiv tebe. Mi se borimo samo protiv onih koji se bore protiv nas. A životi ostali ljudi su zaštićeni. I zato kažemo, braću, oni koji napadaju islame muslimane javno, oni koji hoće da se bore protiv šarijata, da ne bude danas šarijat vlast na zemlji, koji Allah subhanahu wa ta'ala objavio, njihova žela jeste da se to samo pomakne da bi njihovi nevjernički zakoni dominirali. Zašto da mogu pljačkat, ubijat, vršiti evo ko što danas rade javno, trgovinu ljudima, trgovinu bijelim robljem, na milijarde i milijarde kradu. Zato oni ne vole šarijata. Zato što je šarijat došao da zaštiti metak ljudi, da zaštiti život ljudi, da zaštiti njihovu čast. I ne bi on mogao tuđe djevojke prodavati kao na pijaci što se prodaje. Ne bi mogao da pljačka i krade tuđi metak zato što je to u šarijatu zabranjeno. Ne bi mogao da ubija druge zato što je to zabranjeno nego oni su odmakli i hoće da se izvuku iz javnog života islama i da se onda mogu oboriti pod zastavom demokratije, pod zastavom sekularizma, pod zastavom ostalih nevjerničkih zakona i sistema, da bi tako došli na vlast. I kad prevare muslimane, one koji kažu da je dozvoljeno razilaženje, i onda kažu ima razilaženje u Leme, pa ćemo mi zadržati mišljenje i hoćemo da ostanemo pri tom stavu da je dozvoljeno da izađemo na izbore i da glasamo za one koji su se opredijeli da njihov ustav bude demokratski. Šta su oni kaže muslimani? I kad oni stave demokratiju iznad islama na uzubillahi ta'ala i kad privuku glasove i dođu na vlast, onda to košta sve muslimane na čitavoj zemaljskoj kugli, koji god se tako ponašaju. U Egiptu su uradili tako javno. Kaže, hoćemo na demokratski način da uspostavimo šarijat u Egiptu. I pogledajte kako je Allah subhanahu wa ta'ala dao primjer da vidi čitava zemaljska kugla. I došao čovjek koji je zagovarao šarijat i pobjedio na demokratskim izborima i kad je došao na vlast šta je uradio? Zadržao je vojsku istu koju je imao tiranin prije njega zadržao je policiju i obaveštanje službe koju je imao tiranin koji je bio prije njega. I šta je se desilo? Ista ta vojska i te službe su njemu došli glavi. Iskinuli ga s vlasti, sad ubijaju muslimane javno, napadaju čas muslimanski javno, hapse muslimanke javno, njega lično zatvorili, drže ga u rešetkama sa svih strana javno, ko vojska koju je on zadržao kada je došao na vlast. A šarijat je zaštitio to, jer šarijat štiti braćo vjeru. On nije uzeo šarijat da štiti vjeru, nego je uzeo da ta vojska čuva red. Uzeo je obavještanje službe da vode računa i da drže politiku u Egiptu, u Misru. I šta je dobio? Dobio je zatvorsku ćeliju, dobio je rešetke sa svih strana i Allah najbolje zna šta će biti sa njim. Allah je dao primjer da vide ljudi da se na takav način ne bira vlast. Da se u islamu ne dolazi da se štiti islam na demokratski način. Islam je Allah subhanahu wa ta'ala dao da će obstati kako je rekao Ibn Taymiye rahmetullahi alejhi. Islam obstoji na dvije stvari. Knjizi koja Allahovom voljom upućuje i sabli koja Allahovom voljom pobjeđuje. Na ovo dvoje opstoji islam. Islam ne opstoji ni na demokratiji, ni na izborima, ni da nekakvim tamo pravima ovim i olima, nego opstoji na knjizi koja je od Allaha subhanahu wa ta'ala objavljena, opstoji na šerijatu koji je objavio svojem poslaniku sallallahu alaihi wasallam i kad vjera napadnuta bude šerijat je došao da zaštiti čast vjerovanja. I kad je šerijat bio napadnut, braćo vjera kad je bila napadnuta u Afganistanu, šta su braća uradila? Svi su ustali da zaštite vjeru. Čime? Allahovim zakonom. Način kako je to činio poslanik sallallahu alaihi wasallam. Zašto je poslanik sallallahu alaihi wasallam izašao u Medinu, braćo? Izašao je da sačuva Allahov din, da uspostavi islamsku državu, da uspostavi šerijat, koji je kasnije nadvladao sve to, sve mušičke sisteme i došao pobjedonosno u Meku. Šarija došao nije ni na kakav način, nego na način kako je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. I vidimo danas ljudi, prošlo je 14 stoljeća od tada. Jesu li ljudi shvatili dan, danas obilježavaju dan Hidžre, obilježavaju dan, kako oni zovu, šta je hijđra, kad je preseljenje Muhammeda a.s. iz Mekije u Medinu. To je sva definicija hijđri. Međutim, šta je poruka tog preseljenja? Poslanik sallallahu alaihi sallam jeste po Allahovom kadaru i naredbi izašao iz Mekije prema Medini. Ali radi čega je izašao? Da uzmu ljudi pouku. Izašao je da bi zaštitila se vjera, braćo da bi se zaštitio šerijat koji je objavljen poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Jer su mušnici do te mjere prevršili da su napravili planove i više planova da ubiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti dao. Allah je kader bio da uništi sve mušike u Mekiji. Ali Allah dao primjer da se osvjedoči ko su mušici, ko su, ko su nevjernici javni i da se osvjedoči ko su oni koji su ispravno povjerovali i kada se to desilo Allah subhanahu wa ta'ala je naredio da se muslimani iscele iz Mekke u Medinu. To jeste da napuste širk i sve sledbenike širka, da ostave sve ono što upućuje na širk, da se javno odreknu toga i da se tada presele u Medinu. Radi čega? Radi uspostavljanja čistog teuhida, radi uspostavljanja čistog šarijata i kasnije, inša Allah, za kratko vrijeme, Allah subhanahu wa ta'ala je dao da je već islamska država uspostavljena, da je uspostavljena islamska vojska i nije više bilo potrebno doći mušiku da te on muči i provocira i da ti otima i metak, nego je šerija došao da zaštiti sva ta prava muslimana. Jer kad je uspostavljen šerijat braću u Medini, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izvršio obratimljenje u ime Allaha subhanahu wa taala, šta je šerijat naredio? Više nije mogao mušiku Meki da pljačka muslimanski metak. Jer je sad došao šerijat javno. Čega se oni ovde boje? I oni se i ovde boje sam da ne dođe šerijat javno. Zato što ga ne bi više pitao ništa. Ne bi on imao prilike više da dođe pred tvoja vrata s puškom, nego bi ti njega našao na njegovim vratima. Zato što je Allahov neprijatelj. Ali on je ovdje dobio tu priliku i mušici su dobili priliku u Meki i ubijali su muslimane nemilice i pljačkali su muslimanski metak. Međutim, kad je poslanik sallallahu alaihi sallam uspostavio islamsku državu, prije toga je sagrađen mesčid izvršeno bratimljenje i šta je se desilo kad su muslimani saznali da karavana koja je u Meki opljačkala muslimanske imetke prolazi pored bedra. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao izvidnicu i nije više bilo sad pitanje imamo mi pravo uzeti od mušika ono što je naše, da li će nas oni uznemirava zato što je ono na njihovim devama naše, nije nego dođe naredba od Allaha subhanahu wa ta'ala i sajad billah uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu dozvoljena i propisana borba onima kojima se čini nasilje i zulum njima je borba sad legitimna i muslimani se lijepo opremili oružani tevhidom Allaha subhanahu wa ta'ala puna im srca vjerovanja i bogobojaznosti i kad su došli na bedr takvi muslimani, ashabi radijallahu anhu međma'in, jel bila upitna tada pobjeda? Jel tada mušik mogao kazat ne dam ja i metka? Jel tada mogao kazat dajte nam to oružje što ste donijeli i vratite se u Medinu? Nije, nego je tada borba propisana. I mušici su izgubili, neće nikad generacije to zaboraviti do sudnjega dana. I tako dalje šta je se dešavalo po istoriji. Danas, braćo, isto tako. Oni koji čvrsto prihvate Allahov šarijat. Oni koji čvrsto prihvate da njegovu vjeru štiti šarijat od Allaha subhanahu wa ta'ala. I da žive po šarijatu. Bi iznillahi ta'ala ni jedna vojska im ne može nauditi. Braća su u Afganistanu ispravno uspostavili šarijatu. Sve što je postojalo od nevjerničkih saveznika na zemaljskoj kugli, svi su se udružili da napadnu tu skupinu jednu malu državicu. I šta su uradili? Kažu braća od 20.000 muđahida koji je u ta doba bilo spremno da brane šarijatsku državu, da brane svoj din na tim prostorima, u prvom mahu je, kaže, poginulo 16.300 braći. Ostalo je 3.700. 3700 braće je se borilo protiv 50 nevjerničkih savezničkih država. Ovo je jasno i ovo smo mi doživjeli u ovome vremenu sad. Ovo nismo čitali u knjigama, nego ovo smo sad doživjeli. 3700 braće je se borilo protiv 50 nevjerničkih država. A mi smo kasnije vidjeli šta je Allah subhanahu wa ta'ala mnogim tim državama od svoje kazne dao koju oni ne mogu danas izgledati ni da pobroje na kompjutera da ne pričaš ovako. Japan je u zemlju potonuo od udara kojima Allah subhanahu wa ta'ala dao. Njemačku je zadeslo nekakav crveni pjesak koji oni nikad u životu istoriji nisu zapamtili. Ameriku tajfuni stalno tavafe i kruže i nose sve pred sobom. I dalje u ostalim državama šta se sve dešava, Allah, kad, Allah subhanahu wa ta'ala kad pošale svoju vojsku i kad kaže samo budi, ono bude onako. I Allah subhanahu wa ta'ala je dao da je to 3700 strpljivi, ustrajni muđahida, boraca na Allahovom putu, Allahovom volom očuvalo šerijat u Afganistanu i evo i danas, alhamdulillahi rabbil alamin, šta kažu, nikada nismo bili jači nego danas. Koja je, kad bi kazao danas, koja je najjača vojska na zemaljskoj kuli, kazao bi to se opet vraća u Afganistanu. A uz njih slijede ostala braća u Iraku i Šamu i na drugim prostorima. Znači mi danas Allahom voljom imamo najjaču vojsku na zemaljskoj kugli. A to je kroz čitavu istoriju braća i bilo tako. U bitkama isto se spominje, pogledaj šta je vrijednost oni koji vole šarijat. Šta je vrijednost oni koji čuvaju tekovine vjerovanja braću. Mi ovdje zato danas ne moramo se pitati koliko ima braći. Ako bude čvrste, ustrajne braće, koji žive za Allaha subhanahu wa ta'ala, žive za njegov uzvišeni din, žele da se očuva šerijat na ovim prostorima. Nas možda bi mogao sad sabrati u Bosni toliko, a da ne pričaš koliko ima na drugim prostorima. Ne bi bila upitna pobjeda da ovi dođu da te moli da staniš. Samo kad bi bili ustrajni i čvrsti. Ali molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od takvih. Da dalje spomenemo primjer, Allah dao, imamo primjere sada i u Šamu, Allah uzvišene svojom milošću daje razne primjere i primjere. Gdje se od prilike jedan naprema deset nevjernika bori, ali Allah subhanahu wa ta'ala daje pobjede takve kakve mi nismo ni sanjat mogli. Halid ibn Velid radijallahu an isto tako, kad ga pita halifa Omer radijallahu an, kaže Halde koliko, koliko ti treba vojske da napadneš nevjernike? Kare, daj mi 500 vojnika. Kare, njiha ima oko stotinu hiljada. Dobro, kare, daj mi onda još 500. Kare, njiha ima stotinu hiljada, kare, oni ne vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala. Hiljadu boraca je meni dovoljno protiv njih, stotinu hiljada. Tako mi Allaha uzvišeno kaže, ustrajni borac je meni dovoljno da porazimo svu tu nevjerničku vojsku. I ja se Allahom uzvišenim kunem na ovim prostorima. Da mi imamo, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od takvi. Da ovdje imamo hiljadu ustrajnih čvrstih boraca. Tako mi Allaha subhanahu wa ta'ala sve što postoji vojski na čitavoj teritoriji bivše Jugoslavije mogli bi poraziti bi iznillahi ta'ala. Hiljadu čvrstih ustrajnih boraca. Evo gledamo neki dan reklame nevjernički, i četnički sorti, niko njih ne broji u vojsku. To su jedne sileđije, kabadahije, banditi, nažderani, nalokani svinjetinom, glave im prazne od svinjskog mesa i bakterija koje nose u sebi. Ništa od dobra nemaju pri sebi. I kažu imamo mi horde. Niko te horde ne broji u vojsku. To su jedne raspuštane bande lopovske koja bi iznila je može hiljadu muđahida otjerat na kraj zemaljske kugle. Ali su potrebni ustrajni, čvrsti Allahovi borci, oni kojima je šarijat bitniji od njihovog vlastitog života. Jer ovdje je bitno, braćo, shvatiti da je vjera čovjeku važnija od života. Jer vjera je prvo postojala prije nego život. Kad je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio duše, pita duše, lestu bi rabbikum, nisam li ja vaš gospodar? Kalu, bela. Duše kažu, jesi Allahu naš. Znači, duša je povjerovala prije nego što je u tijelo došla. I vjera je ostala preća nego život. I tijelo će ponovo otići, vratiti se u kabur. I tijela će u kaburu nestati. Ali ostaje imanu Allaha subhanahu wa ta'ala. Ostaju dobra djela koja si činio na zemlji. Ostaje ono što si želio da uspostaviš Allahov zakon, šarijat na zemlji to te čeka inšallah i prati u kaburu i na sudnjem danu kad budeš proživljen ponovo će doći to tvoje dobro djelo zato obraćam kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže stadbillah fastabiqul khairat natječite se u činjenju dobra natječite se ko će od vas više učiniti dobra i zato mi umjesto danas ko što je glavna tema razilaženje i raspravljanje trebalo bi glavna tema da bude natjecanje Ko će najviše da dobra učini? Ko će drugog preteću činjenju dobra? Ko će više uraditi da se uspostavi Allahov zakon na zemlji? Najpreća i najbolja zadaća koju rob čini na zemlji jeste da ibadati Allahu subhanahu wa ta'ala, a od najljepših ibadeta jeste uspostava Allahovog zakona na zemlji. Pa makar svi komunisti na ovim prostorima pocrkali, a molimo Allaha da pocrkaju svi, Makar svo demokratsko pravo propalo, Allahov zakon je najpreći. Allahov zakon je najvažnija stvar na zemlji. Bez obzira što oni gledaju ovim dunjaločkim stvarima danas, da ucijenjuju i maltretiraju ljude, pa kaže uzmi mu radno mjesto, pa kaže idi na biru. Pa kaže ne daj mu na faku ili ne daj mu nešta, pa dođe čovjeku teško. E onaj koji je čvrsti, ustrajan, Šta on kaže? Meni je najpreće Allahovo zadovoljstvo. Ne treba meni vaša ni fabrika. Ne treba mi od vas ništa. Treba mi Allahovo zadovoljstvo. Jer on subhanahu wa ta'ala daje na faku i on je ar razaqa. Onaj koji obskrbljuje svoje robove. Pogledajte jedne prilike kako jedan od šejhova spominje Abdul Hamid al-Kishk. Rahmetullahi alaihi kaže da su Amerikanci jedne godine, u vremenu kad je on, rahmetullahi alej, živio, kažu, pomagali je Egipat javno, Misr. Kažu, onaj kome se rodi četvrto dijete u Misru, ne dajte mu hljeba, ulja, riže i čaja. Ne dajete mu zato što mu se rodilo četvrto dijete, a oni su uložili 35-40 miliona da zaustave raz broja muslimana na tim prostorima. I oni jadnici su to prihvatili kad je kome se rodi dijete, ne daje mu jest. Jadnici, Allah subhanahu wa ta'ala ar razaq, onaj koji daje obskrbu, zul kuvvetil metin, Onaj koji silno daje na faku robu i kad je ne bitio mora uzeti ono što mu je propisano. Vidjeli ste primjere kad ljudi se razboli, dođe u teško stanje, kaže ne mogu hrane, uzmi ovo, kaže ne mogu. A ovi koji su oko njega zdravi svežu mu ruke i daju mu hranu silom i on ostane živ. A po njegovom kare ne mogu hrane, kare sad ćeš dobiti silom u venu da ostane živ, zato što mu je propisano od Allaha subhanahu wa ta'ala da ostane živ. I zato Allah daje obskrbu kad bi bilo i zato se oni bune i za ovo danas. Allah dao možda prosječan broj djece, pogotovo kod braće, alhamdulillah i rabbil alamin je možda petero. Kad bi kazao i nama ne daj mu brašna i čaja, Allah zna do godine bi bilo pošestero. Zato što mi ubijeđeni u Allaha subhanahu wa ta'ala ubijeđen da će te Allah obskrbiti dat i vidio si jednu radost koju Allah subhanahu wa ta'ala unese u naše kuće rađanjem jednog djeteta to je neopisiva radost i veselje Allah ti osladi u duši mnogo, mnogo dana i godina zbog rađanja tog djeteta. Allah ga obskrbi odakle se i ne nadaš. I onda vidiš kako ono, alhamdulillah, rabbil alemin, nije namirilo ni dvije godine, već pada na stomak i klanja Allahu ekber. Ne zna si, Roma legne na stomak, kaže, kanja babo, klanjaj sine, Allah ti dao do smrti da budeš na seždi. Zato, kaže, vato, zato oni nas mrzi. Zato što volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, zato što volimo šerijat, zato što volimo potomstvo, zato što volimo sve ono što je volio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zato što to ljubomorno čuvamo i zato što želimo da se zatre kufru kraj na ovim i na svim prostorima na zemlji. I molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da sve nevjernike u zemlju utjera. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da im se zamete trag njihu. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ih ponizi i porazi na svim dijelovima zemlji. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne muđahide koji su nas pretekli u vjerovanju, da ih pomogne na svim prostorima, u Afganistanu, u Iraku, u Čečeni, u Somaliji, u Siriji, u Palestini, u Kašmiru, u Jemenu, na svim ostalim mjestima. Posebno molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pomogne na ovim prostorima da uzdignemo zastavu La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah Visoko iznad svih sistema i parlamenta. A molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ponizi i porazi naše neprijatelje. Amin. نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته